Kirolen tenoria bai eta pilotan eskuskan irribarria jesusta xapeldun ezkerparetan profesionaletan. Lau hilabeteren ondotik binazkako xapelketa irabazi dute irribarria jesusta kogoitabi amalau bengoetxea larun beren kontra. Trinketerat pasatu zelit pro binazkako xapelketak aintzina segitzen du. multsotako azken partidak emaitza horrek badu garantzia lagalde bilbaok irabazizuten pauen berrogoi ogoita ameka. Waltari gizanduten kontra. Bigarren dira lagalde Bilbao, lehen ospital dukazu. Eta leia bada irugarren eta laugarren elekuaren zat. Arratxaleuntan biel eta lanbegek irabazten badute irugarren eleku hartuko dute. Eta galtzen badute atxalean, Walterita eta dut izanen dira irugarrena. Beraz, bost bostontan, ospital dukazu intxauspe amureten kontra, eta ondotik biel lanber, etxegarai laskano, eta beraz, edo biel lanber, edo eh, Waltari gizan dut, biel irabaztema dute kanporaketa hori saiestuko dute, beraz irabaztema dute haratsaleuntan, Waltari eta gizan dut aiko dira, eta kanporaketan lanber eta palumezen kontra, ageriko beraz haratsaleuntako emaitzek zer emanen duten. Trinketian beti amaturretan buruzburuka, frantziako xapelketaren konduko emaitzak finala laurdenak, zuraiden zubiatek behogoi labieleko goita bederatzi, eta itxasun berasategik galdu du mazonden kontra behogoi emezortzi. Finalerdiak larun batean eta igandian, senperen larun batean irisarin igandian, bonebeltz zubiat eta mazond dufur, soin nun gaur jakinen dugu. Rugbian, federal bat mailean, Angeluk galdu du tirozen ogoita bederatzi amasei, sasoina fini angelua jentzat, eta donibane luitzunek irabazidu ogoita sortzi bederatzi baineren kontra, orain final sortzi denak jokatuko ditu donibanek juanen kontra joan gineko partidetan. Federal eh, bian, kanporaketak hasi dira, endaia eta maule zuzenki sailkatuak final amasei eh, renentzat, baina nafarroak eh, kanporaketak jokatu behar ditu, joaneko partida doidoietarik eramandu, pei gaden kontra, ama bost ama amairu donibane garazin atzo, abantail uh, tipi-tipia, eta luden eh, igandian iraganen baita itzuliko partida peijo jaden. Hala, agiriko, nafartarek, zer eginen duten. Aipatzeko ere Euskal Kostal handesetako mailetan, horrezko mailan final erdien eh, itzuliko partidak, bardozek irabazi ogoi bost abazen kontra, eta senperek ogoita emezortzi ogoi kanboren kontra, finala bardoze eh, senpereren kontra. Promozio honor delakoan, Urruñak irabazi du Monforen, oita zazpia mairu, bidartek ahatik galdu tartazen berrogoita iru emeretzi, finala tartaz Uruñak. Eh, bigarren uh, mailan uh, Uh, ustaritzek irabazi oitabi amalau zen pierdu kontra, baina ez da aski finalaren zat beste final uh, erdia itzuriko partida irabazi du lando zeanek amairu zazpi pomarezen kontra, eta bigarren mailako finala jokatuko dute lando zeanek eta zen pierdu monek. Irugarren uh, mailan, arrangoitzen agusitu da azkainen, oita amasei ogoita iru, Artik mendikotak galdu ermen oita iru amazazpi, finala erma arangoitze. Eta laugarren mailan, finalerdiak ere, itzuliko partidak, eh, marzak nagusitu labatuten eta xarak irabazi salbateran kontra zero finala laugarren mailan labatut, xararen kontra. Nesketan, ez baionako neske aste buru untan jukatuko dute finala laurdena joan kontra, eta hojoitarazteko top amalauian, berantarik ilako, ez, ambazen amasei garen eguna, eta baionak galdu zuen amasei ogoita amabi stat franzeren kontra, eta orain egina da matematikoki baiona, jautsiko da prodebi mailarant. Eta elduen igandian baiona hariko da Montpellierreko zelaian. Azparnen ursuiako lasterkaldia iraganda atzo, emezortzi kilometrako proba, bitinako beinat laksag e, izan da zaluena, bigarren Mikel Esklamadon usta eta irugarren Sebastian Zuhaz bastandarrak taldekoa, nesketan bastandarrak elkarteko odrepio nagusitu da. Bai honan odizia lasterkaldia ere izan da, bulariko minbiziaren kontrako e, lasterkaldia, eta Gabi Gironda e, lehen tokian, e, berak du lehen tokian bururatu, Gabi Gironek, amar kilometrako, ibilbidea eta futbol, futbolan, emaitza gazi gozoak eh, eskualunentzat, mutikuetan ligan, eibarrek irabazi bigon zeltaren kontra huts eta bi, osasunak irabazi bi eta bat leganezen kontra, atik bilboko atletikek galdu biarrealen iru eta bat, gazteizko alabesek ere galdu Barcelonan espainiol taldearen kontra bat eta huts, haratsuntan bederatziak den gutitan, donostiako errealak, eh, Sporting, errezibituko eh, du. CFB mailan, baionak eh, bi bordaleko jirondeneko betaldeak lau eta angeluko jenetek berdinketa ardietxidu brezuiren bina angelu irugaren eta baiona amar garen akitaniako ligan. Regional bat mailan, miagitzek bat zestazek bat, regional bi mailan, baionako betaldeak galdu mondomarzanen, bat eta huts, Gero multsoberian bokalek galdu portantro de Meriko zelaian bost eta bi, beste multsoan bitti regional bi mailan, angiluko betaldeak galdu huts eta iru labreden kontra, multsoberian eh, baionako kroaze taldeak irabazi oloronen bi eta huts eta Eh, Doni Bane Luitzunek harineko taldeak berdinketa egindu, marmanden eh, zelaian B taldearen kontra. Eskubaloiran, eh, aipatzeko nesketan ligan Donostiako beraberaren garaipena ogoita zazpi zazpi lehen mailan alko bedansen kontra. Barakaldoko zuazok atik berak galdu du ogoita iru ogoita zazpi ponte vedraren kontra. Ipar eskualegirat ginez beti eskubaloinan baionak zafraldia bildudu bere zelaian ogoita lau berrogoita bat peidexen kontra baiona amargarren. Nazional bian anderantziz eh, irabazi duten eskeak doi hitzekoek doidoietarik oitabi ogoita bat miozen kontra la Lapurtarrak bigarren, mutikoetan eskubaloinan beti, ligan Iruñako aitasunak ogoita ameka puente genilek ogoita bederatzi, eta irungo bidasuak eh, galdu du grano jorzen ogoita sortzi, ogoita zazpi, nafartarrak bosgarren eta gipuzkorrak bederatzi garren. Eskubaloinan beti eta ipar eskualigirat itzultzeko, ataratzek galdu saranten ogoita sortzi, ogoita bost, irisarrik eh, zafraldia bildu zenten ogoita ama bost, ama zazpi, zibero sortzi garren eta irisarri ama bi garren, eta azken tokian, Saskibalonian angeluko neskek nazional bian galu dute, eh, berrogoita amar, berrogoita lau belvilen kontra angeluarrak lau garen, eta bururatzeko lapurdiko berrogoita bat garen jalia, eramandu luid hond sibrotar gazteak, bere aita eh, lagun onduan, eta bigarren benzan puenzele, eta irugarren frantzua irigoien, azpandara bestirik ez, irunentzat!